Bé, aquest és l'objectiu d'aquest primer acte, visibilitzar una mica aquestes publicacions i sobretot que entre elles comparteixin experiències eh, i a menys si se poden generar vincles a partir d'explicar de, una mica que, que estan fent. No? Totes aquestes publicacions s'han sortit en guany, són locals i autogestionades, diferent format, hi ha refancins, hi ha revistes, algunes són gratuïtes, altres demanen el preu de producció. Presentaré exponent ràpidament, que, i les temàtiques de les revistes. Primer tenim en, en Carles Gott, no? que... Ah, sí? Sí, sí, bueno. Ai, ah, sí. <laughs> Perdó. Que bé, ha elaborat el de Nostrum de Naranja és tu exprimidor, que sobretot és una crítica a l'amor romàntic, tampoc no farem molt d'espoiler, primer perquè no me los he llegit i segon, sap <laughs> greu, no los he disponible Sí, segon... ningú se l'ha llegit perquè no té text. Eh. Ah, bé. Tasca. bueno. Pobre Gràcies, Carles, per venir. també... Uh, ah. el Lalo mos presentarà uh, eh, el cine, Informació, Comunicació i Mitjans que han elaborat des del de, uh, fullet perdut d'en Roget que és un cine que tracta sobretot els temes de mitjans de comunicació de masses i fa una mica de crítica també en els mitjans alternatius. En Bernat eh, presentarà la revista en Negre, que ha sortit va sortir per fer una crítica a tota la institucionalització de les lluites una mica, que sorgeix d'un grup de feina de la Coordinadora Llibertària de Mallorca. En Jordi Maït vos presentarà Humanitat Nova, que està elaborada per per Canúnia, no? i que és una revista de cultures llibertàries, és l'única que s'ha trobat per llegir, i en Manu, que mos presentarà Fanzine Spain is Different, que és un article d'Ivan Murra i d'Antoni Pellicer que es va publicar a la revista Es Quinta Azucena i que des del col·lectiu tot inclòs pues, han maquetat i bueno, perquè sigui més accessible. Bé, explicar un poc la dinàmica, cada ponent tindrà entre 5 i 10, 10 minuts per explicar un poc el que vulgui la seva publicació, els continguts i objectius d'aquestes, i recordar als participants ser breus, per favor, perquè tenim una, una hora de temps i que si volen que també participi després el públic amb preguntes o aportacions, que han de tenir temps, d'acord? I el meu amic Carles començarà. <laughs> bueno bé, bones tardes gràcies per convidar-me si no se sent, si no... Sí. Ah, el Aquí, com no sé. Pues bé, um, <clears throat> me van, proposar de participar en això amb aquest fanzine, uh, eh, No és tu media naranja, esto es primidor, que el vaig fer fa com un any en motiu de que me van convidar a fer una exposició per Sant Valentí i era un tema que trobava que pegava bastant amb, amb el dia no? que se feia l'exposició i pues, s'ha de fer aquest fanzine. Um, Bé, va sorprendre un poc perquè me convidessin aquí perquè realment, o sigui, normalment tots els fanzines pues, són de text i de, com a més, no sé, teoria, experiències, coses d'aquestes, i això és una cosa com d'imatges, purament, per, no sé, perquè la gent els miri i se munti la seva història. Bé, bàsicament això de la Mediana Aranja Esto Primidor va ser una amiga meva de Barcelona, de l'Hospitalet, no de Barcelona, que jo un dia li estava contant els meus rotllos amb un nòvio que tenia i no sé què, i va dir, a veure, Carles, que no és tu Mediana Aranja, que esto Primidor. I em va dir que això, de fet, era un grafiti que ja havia vist en l'hospital un dia i això se me va quedar, no? I quan ja m'ho dit dir això d'aquesta exposició vaig dir, vinga, és el moment. I vaig estar mirant dins tot això de, de lo, per què dèiem això de la media naranja i tal, hi havia un programa d'en Jesús Puente, crec que era de, de parelles, així en el 90, que de fet en l'opening sortien dues taronges allà que s'ajuntaven i no sé què, i, i de fet me vaig estar investigant i per lo vista això ve de, en Plató o no sé què, que per lo vista hi ha un mite, jo no sé si us he explicat molt bé, però que deia que els humans varen voler ser com els déus i eh, primer en tots esferes, però com que se varen passar de soberbios i los dioses s'enfadaron, pues els van tear tots en dos i els van repartir pel món. I llavors els humans estem condemnats a cercar com locos la mitja taronja que ens fa sentir que, que estem complets, no? Però el problema és que en el moment en què la trobam, o sigui, la mitja esfera que ens falta, ens obsessionem tant amb ella que deixam de menjar, deixam de dormir i ens morim, no? Tots dos junts, Era com es míter aquest. bueno, no sé, ho vaig trobar bastant, graciós i bastant com a també il·lustratiu un poc de lo que passa de vegades amb aquest rotllo de l'amor romàntic mal, mal duit, no? Que si gent comença, jo sé, prendre l'altra persona com a la seva propietat, esperar que els altres siguin responsables dels seus problemes o les seves inseguretats i al final se munten un cristos mm, feos i tòxics, no? I bueno, bé, i també vaig agafar la imatge aquesta de Naranjito, perquè, no sé, trobo molt graciós i molt, molt d'Espanya, també, no? D'aquest imaginari i, i té la tipografia de la naranja mecànica, que és una perícia molt violenta i tal. I bueno, bé, ja vos convite que després li pega una ullada, però bueno, la portada és un poc com el naranjito, que és un cupido, i darrere hi ha el culpable de tot, la guineveta que va tear les taronges en dos. I al final la conclusió un pot de fanzine és que no han de ser mitges taronges de ningú, sinó han de ser taronges senceres i disfrutar les unes de les altres de, de, de, de lo bello que és ser una naranja entera, no? I bé, Bo komitek el mirou així més tard, no hi dou tant. Val, doncs jo presentaré aquest fanzine que se diu Informació, Comunicació i Mitjans. Uh, bé, és un fanzine així format a 5, té 36 pàgines i bàsicament té 5 articles que, que han estat ja tots publicats amb anterioritat però bueno, que van trobar que explicaven coses interessants i per això volíem eh, donar-li una mica de difusió i un petit prefaci que van fer des, de, des del col·lectiu Editor, que, que és el Follet Perdut d'en Roget. És un projecte bàsicament de difusió de textos crítics i en format fanzine, no? que bueno, nosaltres en general pues, eh, le donem bastant importància el tema de, de fomentar el, el, els textos escrits en format paper, no? en comptes de la realitat virtual, perquè pensem que, que, que dona peu a una, a una reflexió una mica més pausada i una mica més profunda, que no davant de la pantalla, amb totes les diverses informacions, les diverses distraccions que, que, que, amb, amb les que ens bombardegen contínuament. No? i en aquest projecte pues, eh, una mica eh, intentàvem donar-li difusió a, a fanzines perquè som, entenem que són com un element ràpid i concís però que a la vegada pot, pot mm, eh, servir per aprofundir després en temes d'una manera més pausada i reflexiva. I bé, entrant en es, en es fanzines en si mateix, però l'objectiu simplement pues, posar un poc damunt la taula alguns punts de reflexió sobre la informació, la comunicació i els mitjans d'informació i de comunicació i, i um, com explicant una mica en el prefaci eh, entenem que, que, que tant la informació com la comunicació són, són aspectes molt, molt fonamentals de qualsevol tipus de societat que són aspectes que, que estan molt relacionats amb, amb temes com la política o com l'economia no? i per tant també en com se configuren les relacions de poder a la societat i com se configuren els privilegis a la, a la societat, per una banda, però també que tenen un impacte molt fort a nivell, a nivell micro, a nivell de, de com, com estructuram la nostra cultura, com estructuram la nostra identitat, de eh, totes les persones. No? I per tant, pensant que, que és necessària una crítica i un anàlisi de, de, quin, de quines són les maneres que, que utilitzam per informar-nos i per comunicar-nos a, a, a les nostres modernes societats de la informació que se li diuen. No? I fins i tot de què són la informació i la comunicació en si mateixes, o què entenem per informació i comunicació. I bé, pensàvem que, que aquest eh, tipus d'anàlisi hauria de cobrir pues, dos aspectes fonamentals. un seria com, eh, com existeixen mecanismes de control social o de manipulació a través dels mitjans de masses, no? que, que eh, estan motivats eh, per qüestions econòmiques i per qüestions polítiques, no? en el fons la majoria són empreses que el que volen és treure beneficis, no? vendre diaris o cercar clics a les webs i també pues, d'una manera política en el sentit de, de cercar vots per un partit, afavorir eh, ara algú o després a un altre això com a, com a un punt i com a l'altre és, és el de les nostres pràctiques informatives i comunicatives tant com col·lectius que, que participem en moviments socials o moviments polítics, però també com a individus de la societat. I com, com això eh, pues, influeix en la manera que tenim de, de relacionar-nos entre nosaltres i què coses ens fan o no reproduir les relacions de poder que, que ens venen imposades o que ens, o que ens travessen. No? y no, pues, els cinc eh, artículos que han recopilado aquí eh, un primer se dio La tirería de la imagen es eh, estrés estrés del, diario y Todo por hacer y es un, un que reflexiona sobre la práctica de prender fotografías y vídeos de tot yo que se viu no? de manera sistemática y compulsiva y trata de plantear cuestiones con per què fem fotos, a què exigència respon aquesta pràctica de prendre fotos de tot, si n'hi ha relació entre aquesta quantitat d'imatges i que circulen entre nosaltres, els nostres cossos i l'aïllament que defineix la vida de les ciutats uh, i, i si se fotografia i se, i se grava tot perquè ens sentim soles o si estem soles perquè ens dediquem a a fotografiar tot i, eh, o, en, o en aquest tipus de conductes que ens poden separar i, nos, i ens incideixen una mica de l'acció real, no? compartida o vivida entre totes. Eh, el segon test se diu Contribució a la crítica de l'autonomia política, és un fragment d'un llibre d'en Gils Daubé, que va estar editat per Clinamen eh, l'any 2008 en castellà, i reflexiona sobre diverses qüestions que estan relacionades amb la propaganda, amb la comunicació i la publicitat. Hem inclòs també un fragment del text de presentació de, de la publicació Esfuerzo, que també ens parella bastant, molt, molt va agradar bastant, i reflexionàvem una mica més sobre el rol d'internet relacionat també amb les pràctiques dels, dels col·lectius polítics. I eh, Tenim també eh, un article que se diu El eh, que se mueve no sale en la foto, és un article del grup Ruptura, que apareix a la publicació que té el mateix nom, el 2008, que és un test bastant complet, que tracta, eh, tracta de definir una mica què és, és la informació, què és la comunicació, i fa un petit recorregut crític sobre també mitjans de massa, sobre la relació amb els col·lectius revolucionaris o col·lectius polítics, i també aborda lo que, que el, el tema de la contrainformació, que això també va aparèixer que, que estava bastant bé perquè assenyalava pues, algunes limitacions i algunes dinàmiques que, que sovint s'adonen en mitjans eh, de contrainformació, com pot ser pues, reproduir coses que, que trobem en els mitjans de masses. I bé, finalment van incloure un text que se diu La, la cadena sèrie l'anarquisme, que va aparegut en el portal contrainfo.cat, i que, que fa una crítica pues, a, a tot el rotllo que s'ha duit en els mitjans de comunicació de xerrar sobre l'anarquisme en connivença amb la policia o fins i tot basant-se sempre en informes policials i amb el típic catedràtic de torn no? que, que també pues, eh, té un perill bastant gran en el sentit en què s'està delegant eh, la nostra història del moviment llibertari a, a gent que, que estem implicada en la repressió. Això, eh, que si esteu interessats, eh, interessades en aquests temes, pues que si voleu que les feu una ullada i que doncs, bueno, tenim allà i com, les, com la resta de publicacions que ens serà doncs, prou obert, és eh, rotllo, una aportació, la que vulgueu, per continuar fent fotocopies i, i ja està. Estan traduïts els articles? No, els articles estan en castellà i el, eh, i el, i el prefaci és en català. Jo xerraré un poc de la revista Bot en Negre, que és una revista que pot ser més de procés que, que de contingut. Uh, aquesta revista se comença ja està l'any passat, abans de les primeres eleccions, no sé si vos en recordeu de, de, de, de, de, de l'any passat. I la nostra intenció, eh, des de la coordinadora llibertària, era plantejar, sobretot a debat, la qüestió de la imminent institucionalització de, de les lluites així com tractar temes com, que són transversals en aquest, com puguin ser doncs, la qüestió del de municipalisme, com, com sabeu, quin, diversos municipalismes que hi ha, eh, la qüestió de combinar els mètodes assemblearis amb les estructures eh, estatals, eh, quins perills comporta eh, tot això, quins nous discursos s'estaven introduint a través de la defensa de l'estat del benestar dins dels moviments llibertaris com defensar la pues, sanitat o, o l'educació sense entrar a qüestionar quin paper juguen dins la societat eh, capitalista industrial i, i bé, després de, de tot un procés de triar diversos articles i de mirar qui entrava eh, tots són articles escrits a Mallorca a propòsit per a aquestes publicacions manco eh, dos que ja havien sortit prèviament a Contrainfo però que tractaven el tema, per exemple, de, de, també del, del 15M, de com s'havia viscut aquí, eh, quines dinàmiques de poder se podien reproduir allà de dins i que posteriorment han pogut esdevenir en plataformes electorals o amb altres tipus de moviments ciutadanistes doncs van configurar una revista bàsicament de crítica i a més hi ha un article que poguéssim dir de, de proposta o sigui que és una revista teòrica enfo enfocada a contraargumentar certes coses i l'article més gran està dedicat a la part d'aquesta de, de com varen passar d'un estat d'assemblearisme que era el 15M fins a el que s'han donat pues, el que s'ha dit a algun assemblearisme d'estat que podrien ser pues, casos com de partits municipalistes de pobles de cercles de Podem de, de, de, de la CUP o fins i tot d'anarcosindicats que empleen l'assemblea però estan dins l'estat en certa manera no? o que de quina manera se combinen aquests dos elements, assemblearisme d'estat, que a priori pareixen contradictoris i que l'article intenta argumentar que sí o són i que tot i que s'acabin mesclant l'estat se menja les dinàmiques assembleàries acabant fagocitant-les i, i jerarquitzant-les per, per posteriorment pues, acabar amb tot el que pugui ser assemblearisme i que només sigui pues, d'imatge de, de, no? després hi un article dedicat a la ideologia ciutadanista que és la que està darrere de molt d'aquest tipus de, de moviments que al cap i a la ficava defensant l'estat del benestar i els seus, i els seus uh, valors així com també hi ha un article reflexiu sobre, sobre, el, municipi, sobre el municipalisme, les diferents interpretacions eh, que té, quines li han donat i un molt breu sobre el concepte de poder popular que és empleat tant des, de, des del PSOE com des de moviments llibertaris com, com a pollo Mutu. Per últim, hi ha un article aquest de, de, de propostes que es diu Els passos cap a la revolució, d'una sèrie d'orientacions que poden seguir. I per últim hi ha una part més poètica eh, imaginativa dedicada a il·lustrar a través de la metàfora d'en Plató el que és votar. Eh, és una publicació que jo valoro molt per la maquetació perquè crec que fer una revista pues, no és lo... d'una bastanta més complicació i li volíem ficar canya que vam fer un, simplement un fanzine o, o un diari que sols tenia uns esquemes aquesta revista té molt de curra de, ma, de, de maquetació o sigui, els maquetadors són els autèntics d'aquesta revista està fet una impremta autogestionada que es diu El Taller, que està eh, a Gràcia, si mal no record, i bé, costa 4 euros, que és quasi el que m'ha costat d'imprimir-la. I res, animar un debat que encara segueix eh, vigent, que no tots anarquistes a peu de les eleccions, i encara estem a peu de les eleccions, o sigui que encara tenim debat. Gràcies. Mira, a part d'agrair que m'hagin convidat a, a la presentació Humanitat Nova, aprofitaré la presentació Humanitat Nova per presentar una altra cosa. Com a mi la meitat, de, la meitat del temps. Vale? Estava programat, entens. bueno, bàsicament perquè no n'hi ha hagut temps, però durant aquest estiu hem tirat endavant un, una nova publicació aquí a Mallorca que es diu Nosaltres, amigues i amics de Francesc Tomàs a les Balears i de les Pitiuses, val? que l'única pretensió que té és la de difondre els nostres debats per escrit que no tinguis immediatesa de les publicacions mm, virtuals que ja s'ha comentat abans, sinó que sigui més una eina de reflexió i de valorar poc eh, quines feines se fan aquí a, a, les, a les Balears i a les, i a les Pitiuses. La publicació que està oberta a tots, a tots els que estàveu aquí i bueno, hi ha un, una adreça de contacte, hem editat 250 exemplars, és totalment gratuïta, i, però tenen que sortir cada, cada 4 mesos, però bueno, ja sabeu que les pretensions de vegades acaben, eh, acaben canviant. No? Això és la nostra idea, també és la nostra idea que intenti servir com a portaveu de les xarxes que s'estan generant d'Ateneus Populars i que pugui servir també per conèixer les coses que se fan a la nostra illa, que de vegades el que se fa a Manacó no se sap ben bé què passa a Palma, o per exemple el que surt a, a Menorca. De fet, en el primer número hi ha una entrevista al col·lectiu Uh, Memòria Llibertària de Menorca, en el qual pues, demanen quatre, quatre coses de presentació i bueno, jo el que, que més m'ha sorprès és que a l'illa de Menorca hi ha gent que està fent coses i jo, per exemple, no, no ho sabia, són els que ha fet l'entrevista i com a mínim ja, ja m'ha servit per això. Uh, res, en teoria, uh, qualsevol que, que vulgui, deixarem exemplars en els, en els Ateneus i en els locals que ha autogestionat, i si qualcú en, en vol li poden enviar en format paper, li poden enviar en PDF, enviar un correu, com vulgueu. I si qualcú vol col·laborar, en aquests locals en teoria n'hi haurà també un petit pot per als que vulgui deixar alguna aportació econòmica, és que no vulgui, cap problema. Vale. Bueno, jo me toca presentar una unitat nova, que és una altra d'aquestes mm, locura, jo una, dic locura perquè me sorprèn que la poca gent que són a les Balears i les moltes publicacions que n'hi ha, ja sabeu que moltes vegades són més organitzacions que persones i bueno, també això ens hauria a reflexionar crec que està superbé perquè més cadascuna d'aquestes és super, super diferent per tant cadascú va, va per la seva i bueno, superbé i nosaltres també anem per la nostra Humanitat Nova eh, és una revista que, que acaben de treure aquest, aquest estiu mm, l'havien tret amb l'objectiu de presentar-la a la fira però hem estat a punt de no, de no tenir perquè hem fet 200 exemplars i ens han quedat fora, fora exemplars, o sigui que ens ha anat bastant, bastant, bastant bé. De fet hem hagut de reeditar per tenir exemplars per la, per la fira. I bueno, és una, una publicació que diu subtítol eh, Revista de Cultures Llibertàries eh, no pretén ser una publicació tancada, sinó que pretén donar bo a les diferents experiències culturals que hi ha dins del moviment eh, llibertari o dins dels moviments llibertaris, perquè nosaltres també considerem que hi ha experiències bastant, bastant diverses. Darrere d'aquesta publicació hi ha uh, Calúnia, que ventura alguns els coneixeu. Calúnia és una editorial alegal, per qualificar-lo de, qualque, de qualque forma, que enguany ha donat espai d'intentar formalitzar les publicacions i fer-les un poc més més obertes i funcionant d'una forma bé, amb ventes i amb, i amb subscripcions. De fet, actualment hi ha uns 30 subscriptors que mos, estan, bé, mos donen peu per intentar tirar endavant totes les publicacions que estem, que estem fent. Uh, també de Calúnia, si qualcú li interessa, hi ha pàgina web, hi ha informació que en teoria està deixada per qualque banda, però bé, si qualcú la necessita li poden passar informació. I l'únic que fem és que els subscriptors col·laboren econòmicament i reben totes les publicacions que entrem. Uh, <clears throat> què hi ha darrere aquesta revista? Bueno, darrere aquesta revista hi ha gent molt diversa, però bàsicament hi ha gent del col·lectiu del col·lectiu d'oblidats, que m'imagino que també els coneixeu, però bueno, hi ha gent més, més diversa. Uh, té una vocació de publicació anual, uh, bàsicament de temes, ja dit, de múltiples temes culturals. També la nostra idea és que um, sigui una publicació de caire mediterrani, de fet, els, els continguts i els idiomes que hi ha dins de la publicació més o manco així, així ho donen, hi ha textos en italià, textos en castellà, textos en català i de fet estem oberts a, a textos en, en qualsevol tipus d'idioma perquè pensant que cadascú s'expressi com, com ho trobi millor, no tenim cap tipus de problema i en els continguts també hem, hem intentat que siguin diversos, hi ha articles sobre història local hi ha també mm, diverses ressenyes, també se presenta a qualque col·lectiu, aprofitant també la publicació per fer promoció de, de les publicacions locals, a modus de, de publicitat, del tot inclòs, i de qualsevol publicació, feina o que considereu que podem fer difusió, tant a Humanitat Nova com a nosaltres, pensant que és un espai que se pot aprofitar. Val? Uh, N'hi ha també un article sobre l'esperanto, el, Sicília Llibertària explica la seva experiència de publicació durant bastant d'anys també n'hi ha literatura, n'hi ha un, poesia, n'hi ha un textos d'Antonio Orihuela, n'hi ha textos d'en Ferran Aïssa, n'hi ha textos d'en Pec Capó, d'en Bat, i, i bueno, la nostra idea és intentar consolidar consolidar el projecte mm, a nivell de maquetació exterior pensant que és bastant xula també, no era per fer competició a ningú però bueno, mos han, mos han ajudat un col·lectiu que, que publiquen bueno, que són l'Observador, que publiquen una publicació digital que, que és molt xula, que vos recomano, que, que és bé, la, bé, el portaveu un poc de l'Assemblea la, de de la Garrotxa i que ho fan quasi en modo còmic i tal, i amb una publicació no en paper però superpotenta. Els hi van demanar si volien col·laborar amb nosaltres amb, amb el tema de la maquetació com a mínim de la portada exterior i tal, i, i van dir que sí. De fet, el tema de, de, bé, de la maquetació i, i de l'imatge gràfica dona per molt perquè donaria per reflexionar sobre bé, multitud de correus que han rebut de gent que ha comprat la publicació només perquè la portada li ha agradat o sigui que això també m'ho donaria molt per, per reflexionar sobre, sobre els tipus de coses que, que oferim i també sobre els tipus de gent que de vegades compra coses sense saber el contingut um, bueno, com a experiència personal durant, durant un temps vaig fer feina a l'EFNAC una, una feina espectacular que m'ho vaig passar superbé i, i també que vaig descobrir que clarament la gent comprava més llibres quan més llibres n'hi havia del mateix llibre per tant, si tu posaves un, un paler sense de qualsevol publicació, la gent el comprava sense mirar el que n'hi havia dins. No sé si hauríem d'intentar aconseguir col·locar un paler de qualsevol. Vale? Ho dic perquè bé, funcionava així. De fet, jo tenia la idea d'intentar fer una, una prova, de, de, de fer una maquetació però en, en dins en blanc, intentar col·locar-lo, veure si qualcú com a experiment ho comprava. Supos, que qualcú ho compraria. Bé, ah, una altra cosa, a part de, del tema de, de llengua i tal, ah, pensant, i de fet ho, ho hem valorat bastant, que sigui una publicació bastant heterodoxa. Això mos, mos pot dur problemes, però bueno, estem acostumats els problemes. Darrere n'hi ha gent vinculada a, a diferents col·lectius, alguns col·lectius mm, més oberts, altres menys oberts i alguns col·lectius que entre ells no se poden ni veure. Per tant, no tenim cap tipus de problema en dir que la nostra intenció és també donar veu en aquesta varietat, per això hem posat aquesta idea de cultures llibertàries com a expressió de, de diversitat que de vegades entre nosaltres no, no cuidem. Uh, ah, Bé, eh, per acabar i per deixar temps també en Manel que m'ha dit que tenia molta il·lusió per, per explicar això dir que la revista té un preu de 5 euros que no és el preu de, de maquetació la maquetació, bueno, el preu d'imprenta ens costa 1,70 euro però bàsicament eh, la diferència és per aportar en aquest col·lectiu que estem editant diferents, diferents llibres Dir que també estem obert a qualsevol que vulgui la publicació sense pagar-la, li podem enviar en PDF, que no tenim cap tipus de problema, i fins i tot hem enviat la revista a gent que diu jo és que la vull tenir gratis i en paper també li enviem, que no tenim cap tipus de problema, vull per si qualcú ho vol fer i si li fa vergonya que ho faci en privat, que també ho farem, que no hi ha cap tipus de, de rotllo i res, convidar-vos a totes i a tots a que participeu amb elles, ja sigui com a lectors, com a crítics o, o com a escriptors, no tenim cap tipus de... estem oberts en això, vale? res. Bé, jo sé molt breu perquè, perquè els tests tampoc dona per molt, vull dir que són 16 pàgines de A5, que és eh, el Aquest fanzine se va editar en el 2015, doncs realment no, no és d'aquest any, però bueno, suposo que també és per perquè és d'aquí i avui jugàvem en casa que, que que, era, eh, també. I bé, aquest eh, test està... Realment és un, és un article que va sortir l'any passat també, seguint Azucena, el número 42. I és un article de Ivan Murray i d'Antoni Pellicer, que li van demanar de, um, perquè, de, perquè, perquè tot inclòs havia tingut una repercussió. Bé, perquè no conegués tot inclòs, és un diari que tenim aquí, aquí també, que són gratuïts, que és una crítica contra el turisme. No? Vale, no me podré explicar què és tot inclòs, però tampoc. um, bé, això, la motivació és un poc és el que suposo que em passa a moltes persones no? quan veiem un test, o a moltes, o una manco, o jo, uh, que quan veiem un test, hòstia, però podria estar, estar bé que estigués en paper, no? Eh, si sigues un llibre, no? I d'aquí va sortir això, bueno, la idea de i per què no comença a aprendre a maquetar? Eh, no, i me la vaig posar. I, i aquí està real, realment, i la intenció un poc és també per, perquè sigui una eina més per, diguem, articular aquest discurs que està sortint, sorgint en els darrers anys en Mallorca contra el turisme, i bàsicament és doncs, això, és ser un poquet de, diguem, de, de procés que ha tingut, del procés històric que ha tingut el turisme i perquè avui eh, Mallorca més concretament i espanyol en el que és, no? referent al turisme. I, i res més, crec, ja està, així. Sí.